kazu mushor sam mushorsam ketu eben aluliak samara nem ayan lot. In other words, if you are 12 years old or younger, you should be in school and not listening to this radio show. You're not dumb enough to actually try it. No, you're right. Welcome to the February 28, 2011 edition of Mindenki Yoga. This is JD. Interrupting all programs. This is radio Clash on pirate satellite. Orbiting your living room, cashing in the Bill of Rights. Human army surplus or refusing of the lights. This is radio Clash on pirate satellite. A civil rádió mindenki joga műsorát hallhatják most a 98 FM-en. 30 perc múlva egy magyar nyelvű hangféltelt játszunk le egy lakossági fórumból a Vörös Iszap sűjtotta a Devecserből. giving deadly exhibitions of murder by napalm. On today's show, we're going to have Libya, and we're going to talk about Julian Assange, and we're going to read a piece from Robert Fisk, and then we're going to go to Devonshire, Hungary, uh, which is in the western part of Hungary, which uh, suffered a terrible uh, industrial accident where uh, this red sludge uh, flooded the village, killing some people and uh, harming many others with the chemical waste that completely has ruined their their small village. Uh, the, the, this will be a recording of a public event uh, that goes on for about an hour and a half. It's in completely in Hungarian and it will start in about a half an hour. So until a half an hour, it's going to be in English, and then uh, from a half an hour on until the end of the show, it'll be all in Hungarian. So let's talk about Libya. On Wednesday, February 23rd, here in Budapest, uh, there was a protest um, at the Libyan embassy demanding the, uh, the downfall, the overthrow of Muammar Gaddafi. It was organized uh, by a number of different people, uh, but uh, Libyans living in Budapest, and as well as Egyptians and Palestinians showed up, as well as some Hungarians and others, showed their support for the downfall of Gaddafi. Uh, even while Gaddafi is killing his own people, uh, reportedly by the thousands and uh, about half of the country has now been taken over by a rebel army. Uh, let's listen a little bit uh, from uh, today uh, from the protest in front of the Libyan embassy, February 23rd. Bismillah rahman rahim To His Excellency, to His Excellency Dr. Dr. Ahmed M. Naisi. Today on the 23rd of February, we have gathered. We have gathered here in front of the, Buda, the Budapest Embassy of Libya to show our solidarity with the Libyan people, with the people who are currently in the street of Libya, who are fighting for change and for the creation of a democracy state. We call for we call for the immediate departure of the dictator Muammar Gaddafi and demand that he is put to, on a trial for mass slaughter and he is convicted of human rights abuse and the brutal massacre of demonstrators. We express our full solidarity and support for the Libyan people who want to live in a humane democratic Libya. We are now calling on you to do as other Libyan ambassadors have done, to choose the side of, the, of democracy and the oppressed, and no longer support one of the bloodiest dictators of our time. This is about saving human lives and ending the systematic massacre of the demonstrator. We demand the arrest of Muammar Gaddafi. We are standing side by side with the Libyan people in their struggle for justice and their fight against oppression. The participant of the demonstration on 23rd of February 2011. Thank you. Thank you. Thank you. Allahu Akbar. Allahu Akbar. The purpose of today, we're coming here to protest against what uh, he doing now in uh, Libya for the Libyan people, our brothers and the humanities. Uh, he's a criminal. We cannot say he's a president or anything. He call himself he's a hero. He's not a hero. He's a criminal. What he doing now? He's a criminal. He he do much thing. We uh, as we heard, uh, he killed until now like 400, 500 people, and some of them, some uh, other news saying is he killed until now 1,000 people. So anybody doing this, absolutely he's out of mind, he's crazy. So uh, please, we call all the people to support the Libyan people to get them freedom. And where are you from? I'm from Egypt. And uh, what is the connection between Egypt and Libya? Uh, the connection between uh, Egypt and Libya, we are brothers. We send until now some medicines and uh, doctors. DBS already the board from Saloum going to uh, to Gaza, uh, as of, uh, sorry, <laughs> <laughs> to Benghazi to uh, help the people there because we know now there is much murder there, uh, uh, injured uh, there, and they need help. بسم الله الرحمن الرحيم موقع تزرتزرهج فبروار حسار مديكان ازير جولتن قصة ليبيا ينوش كيف تشغلت هوج كيف يزيون صويدات شنك a líbiai néppel, azokkal az emberekkel, akik jelen, jelen pillanatban is kint vannak, Líbiában az utcán harcolnak, változásért, harcolnak egy demokratikus állam létre jutásáért. Azonnal távozásra szólítjuk fel Muammar Gaddafi, a diktatúr, és követeljünk, hogy tömegesen, tömeges miszárlás elkövetése miatt kerüljön a bíróság elé, illetve ítéljünk el az emberi jogok megsértése és tüntető kegyetlen lemészérlása miatt. Kifejezzünk teljes szolidárcsunk a támogatásunkat a líbiai néptel, akik egy emberséges, demokratikus Líbiában kívánnak élni. Ezen túl felszólítjunk önt, most más nőszkövetséghez hasonló álljon a demokrácia, és elnyomtak az oldalára, és ne álljon tovább ki az elmúlt évtizedek egyik legvéresebb kezű diktatúra mellett. Itt az emberség, itt ember az ról van szó. Tüntetnek, szemítőstáknak, lemészárlásról követeljük a Muammar Gaddafit elfogad, elfogadását, hát támogatásunkról biztosítjunk a lidiai népet, az igazságért és elnyomás ellen folytatna a harcot 2011. február 23-án szolidatásért a tüntetés szervező. Köszönjük szépen! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! What does it mean that there's uh, revolutions all over uh, northern Africa today? What does it mean? Uh, the mean now uh, time, time to the leader wake up. People now need freedom, as uh, all over the world, as European countries, as uh, U.S., Australia, everywhere. Now the freedom is talk. Time to talk, freedom. Time to breathe, freedom. You, ha- you have to understand this. So much has happened in the past uh, three or four weeks in, uh, in the Middle East, North Africa, the Arabian Peninsula, um, around the Persian Gulf, etc. It's it's hard to keep track of anymore. If you're watching Al Jazeera <laughs> constantly, like I do, even Al Jazeera can't keep up with it anymore. So much has happened, and it's all uh, very important stuff, and it's going to change the future in terms of how uh, the West uh, uh reacts to situations in the Middle East. But I want to read a little bit of a uh, February 26 um, essay by Robert Fisk. Uh, Robert Fisk is a, is a wonderful writer. Uh, I highly recommend that everybody should read Robert Fisk as much as possible. He has a, a many decades experience in the Middle East. So, anyways, here's the here's a piece of the 26th February Robert Fisk uh, essay called uh, in the UK uh, Independent called "The Destiny of This Pageant Lies in the Kingdom of Oil." So I'll, I'll just uh, take out a few paragraphs and I'll link to it on the blog. But here's what Robert Fisk the tectonic plates continue to shift, with tragic, brave, even blackly humorous results. Countless are the Arab potent- potentates who always claimed they wanted democracy in the Middle East. King Bashar of Syria is, is to improve public servants' pay. King Bouteflika of Algeria has suddenly abandoned his country's state of emergency. King Hamad of Bahrain has opened the doors of his prisons, uh, King Bashir of Sudan will not stand for president again, and King Abdullah of Jordan is studying the idea of a constitutional monarchy, and Al Qaeda, well, they are rather silent. Who would have believed that the old man, bin Laden, in the cave would suddenly have to step outside, dazzled, blinded by the sunlight of freedom rather than the Manichaean darkness to which his eyes had become accustomed? Martyrs, uh, there were a uh, plenty across the Muslim world, but not an Islamist uh, banner can, is to be seen. The young men and women bringing an end to their torment of dictators were mostly Muslims, but in the human spirit was greater than their desire for death. They are believers, yes, but they got there first, toppling Mubarak while bin Laden's henchmen still called for his overthrow on outdated videotapes. And skipping ahead a little here, uh, he says the Saudis fostered Osama bin Laden and, and Al Qaeda and the Taliban. Let us not even mention that they provided most of the 9 11 bombers. And the Saudis will now believe that they have the destiny of this pageant in the, of the Middle East history unfolding before us uh, will be decided in the kingdom of oil, holy places, and corruption. Watch out. So, anyways, I will link to this on the blog, uh, which is at lmv.hu slash Mindenki Yoga, M I N D E N K I J O G G J O G A. Julian Assange is back in the news. Uh, we're going to listen to uh, Julian Assange's uh, speech here in a moment, but let me read from uh, wikinews.org, which is not connected to WikiLeaks, but is a wiki inspired uh, project on its own. Um, let me read. On Thursday, uh, which is uh, 24th of February, on the 24th of February, a British court ordered Julian Assange, founder of the whistleblowing website WikiLeaks, to be extradited to Sweden. Assange, a 39 year old Australian, has been accused by two Swedish women of sexual assaults against them. Assange's lawyers have the option of appealing against de- this decision and have decided to do so. Assange has denied the claims of sexual abuse, claiming the allegations to be politically motivated because his website recently published secret U.S. diplomatic cables. Earlier during the hearing, Assange claimed that the rape cases in Sweden were, quote, tried in secret, tried in secret behind closed doors in a flagrant denial of justice, end of quote. Judge Howard Riddle, in his verdict, declared that the allegations made by the two Swedish women uh, a valid reason for extradition and also attested uh, the, val- the, validity of Sweden's demand uh, to, send a, uh, to send Assange to the country for further questioning. Okay, so Julian Assange looks like he's going to be extradited, extradited uh, deported, and sent to uh, Sweden. but we will see because his, joy- his, his lawyers are probably going to appeal it. But after after this, this, decision was made, Julian Assange uh, made the following speech outside the court. What we saw today at Belmarsh was a rubber stamping process that comes as no surprise, but is nonetheless wrong. A rubber stamping process that is a result of a European arrest warrant system run amok. There was no consideration during this entire process as to the merits of the allegations made against me. No consideration or examination of even the complaints made in Sweden. And of course, we have always known that we would appeal. We have always known that in all likelihood, we would have to appeal. 95% of European arrest warrants are successful. That is something that Fair Trials International has rightly condemned and it is right that there is a review of UK extradition procedures in June to deal with some of those abuses of the European arrest warrant in law and for abuses relating to other countries such as the United States. On February 20, the US ambassador to the UK, Lewis Sussman, told the BBC's Andrew Marr that the United States, in relation to its ongoing investigations and attempts to charge me with espionage, that it would have to see what happened here today with the British courts. Why is that? What does the United States have to do with the Swedish extradition process? Now, it has been falsely stated that I have said that the CIA or the Pentagon was involved in the initial allegations. I have never stated that. I have never stated who or what was behind those initial allegations other than to say that they are simply untrue. However, the process and the handling of those allegations in Sweden. Allegations that one of the prosecution's witnesses say were, were as a result of railroading and pressure by others is something that deserves serious scrutiny. Why is it that I am subject a non-profit free speech activist to a $360,000 bail. Why is it that I am kept under electronic house arrest when I have not even been charged in any country, when I have never been a fugitive, a, found, a finding that was made by Justice Ousley in the High Court. The scrutiny of the European arrest warrant system needs to start now. It cannot be the case that simply filling out two pages with someone's name and a suspicion, not a charge, can lead to their extradition without any consideration of the allegations against them to any one of 26 European nations. Three people a day are being extradited from the United Kingdom to the rest of Europe in a rubber stamped process. The magistrate here today felt that he was constrained to not even consider anything that was not on those two pages. His finding was that he did not need to look off the face of the warrant to consider any matters that were not part of those two pages, where there is literally a box to be ticked. We need a system in Europe where the justice systems of our 26 nation countries can be scrutinized by every country. And the best way to have that scrutiny is when one person is extradited to another country. The standards of fair trial, the abuses of trial procedures, whether there are juries or not, whether juries are politically appointed or not. That is something that deserves consideration. The basic facts and allegations against an individual deserve consideration. To take someone from the United Kingdom, from their home language, from their supporters and their relatives and thrust them into a foreign land where they do not speak the language, where documents are not provided to them in their own language, where they do not understand the legal system or legal process, is a very grave matter. And such matters deserve far more than a two-page form filled out by a member of the bureaucracy. Because European nations cooperate with each other and are trying to form a better union does not mean that they are all the same. It does not mean that police, prosecutors or bureaucrats can use or should use the coercive power of another state to drag people off to an uncertain destiny. We have had cases here recently in the United Kingdom where people have been extradited after living here 10 years to face debts in Poland for mortgages, criminal indebtedness, a concept that is alien to our system of the common law. Similarly, it is alien to our system of justice and our system to what is right. To send people to a trial that will be closed, conducted in secret, when those same government authorities have broken their own laws and released my name, preliminary parts of their investigation to the media secretly, to favoured media, and refuse to release those same documents to us. Something is not right when that is done. And the only way in the long term that such things can be held to account is for outside scrutiny and outside scrutiny requires. The scrutiny of each nation in Europe to the procedures of every nation in Europe. The European arrest warrant system was rushed in as a result of September 11, designed to quickly ship suspected terrorists from one state of the EU to another. It should probably have never been introduced in that form, but it came at a time of heightened fear about terrorist attack. Now it has been used in a wide variety of cases. It has crept out from beyond suspected terrorists and to the average person. That is something that needs to be stopped. And we hope that through our appeal process, we will shed some light on those abuses. We will also shed some light on some of the problems with the Swedish justice system, and there are many. And Swedes know there are many. And many good Swedes who are aware of those problems and want to seek reform and want to use my case as a way of shedding light on similar abuses that are occurring within Sweden have come to us in private and sometimes in public. And I call on all those people in Sweden that have seen evidence of abusive process to step forward, to not be scared to talk to their local newspapers, to not be scared to talk to the international press, and to not be scared to talk to us. Come forward. Talk about it. I call on the Swedish press, many of you who I have met, to be brave and to start talking about these problems in Sweden. I call upon editors in Sweden to open up your editorial spaces. Let your bravest journalists speak. Let those people that have been victimised by these abuses of process speak. Because this case is more about me, more than this case is not just about me. It is not just about the pressure the United States brings to bear on the United Kingdom and on Sweden and on the media. It offers a real hope for reform of key aspects of the Swedish justice system. It offers a hope for reform of the EU arrest warrant system, that system of rubber stamp deportation. So I call on you to make this bigger than me. Take this case and bring it back home. Make it your own case and your own virtue. And in doing so, you will not only help yourselves and help each other, but you will make this ridiculous time that I spend on this nonsense worthwhile. Thank you. That was Julian Assange outside the court uh, after the decision to uh, uh, extradite him to Sweden. Okay, now for the rest of this uh, broadcast will be the Devonshire Hungary Public Forum on the Red Sludge. Most következik a magyar nyelvű hangfelvétel a Vörös Iszap sújtotta Devecseri Lakossági Fórumról. A hangfelvételt egészben a www.lmv.hu perjel mindenki joga webhelyen lehet letölteni. Én Kalocsai Kinga vagyok, a Zöld Baloldalnak az alelnöke, és Devecsárban csináltunk egy lakossági fórumot, a lakossági fórumra az ösztönzött minket, hogy meglettek a bécsi eredmények, egy laborvizsgálatba vittünk ide vecserieket Bécsbe, és nem lettek túl jók az eredmények. Ez ügyben ültünk egy nyílt levelet Orbán Viktor miniszterelnök számára, hogy minden lakost vizsgáljanak ki, mivel a kadmium szintje 8 emberből 8-nak magasabb lett, a Chrome szintje 8 emberből 4-nek magasabb lett, és a Gamma Géti szintje szintén 4 embernek, illetve egy fiúnak magasabb lett az Arzén szintje is és azt kértük Orbán Viktortól ebbe a levélbe, hogy minden egyes lakos vizsgáljanak ki hasonlóan, mint ezeket az embereket, illetve hogy adja meg a lehetőséget azoknak, akik el akarnak költözni, hogy elköltözhessenek. És ez ügyben tartottunk egy lakossági fórumot, hogy tájékoztassuk a lakosságot arról, hogy milyen, milyenek lettek ezek az eredmények, milyen egészségügyi kockázatok vannak, illetve arról, hogy miben tudunk mi még segíteni nekik. Én úgy gondolom, hogy egy nagyon jó lakossági fórum volt itt Devecserben, több mint 200 fő rajta részt az én becslésem szerint, nagyon jól sikerült, jó hangulat, hát nem volt jó hangulatú, rossz hangulatú volt abban a szempontból, hogy az emberek aggódnak, hogy mi lesz, mi lesz a sorsuk, mi lesz az egészségükkel, viszont az emberek ráébredtek arra, hogy nekik kell cselekedni, nekik kell tenni magukért, és a konklúziója az lett a lakossági fórumnak, hogy létrejött egy civil, illetve még nem jött létre, hanem létrejövőben van egy civil szervezet a Vecserben, és ez a civil szervezet a lakosokból fog állni, és ők a saját érdekeiket fogják képviselni. A lakossági fórumon ketten beszéltünk, egyrészt beszéltem én, másrészt pedig beszélt ö, egy kollégám, az zöld baloldalnak az, az elnöke, Kalmász Lert, és itt elmondtuk a lakosoknak az eredményeket, a bécsi eredményeket, illetve elmondtuk azt, hogy olyan vádak értek minket, hogy mi ezt politikai szempontból csináljuk, hogy erről szó sincs, hanem mi tényleg az embereken szeretnénk segíteni, de ez az ő segítségükkel. Tehát, hogy őnekik kell azt megtenni, azokat a lépéseket, hogy ők innen tovább tudjanak devecserből lépni, mert ha csak mi mondjuk, az nem jelent semmit, de ők mondják, az, az jelent valamit és úgy látom, hogy a lakosoknak a nagy része az tényleg el akarja hagyni Devecsert, családosok mindenképpen, de, de a fiatalabbak, középkorúak is, egy-két idős van, aki maradni akar, de ez nem teljesen érthető, hogy egy 70 éves ember ragaszkodik ahhoz, ahol felnőtt és én nagyon sok reményt fűzök ehhez az alakulóban lévő civil szervezethez, és mi minden segítséget meg fogunk nekik adni, amit, amit kérnek tőlünk, de nem mi szeretnénk ezt a civil szervezetet vezetni, és nem szeretnénk rátelepedni, hanem azt szeretnénk, hogy, hogy ők, ők, ők csinálják azt, és ők tudják azt, hogy mi nekik a jó. And then we want to say, where do they go for, to find out more information about your group? Zöld baloldalról? Zöld baloldal... What? I don't know. Promote yourself. How do they find out more information? How can, who do they contact for more information? Oh, hogyha több információra van szükségük a zöld baloldalról, akkor ö, megtalálhat minket a honlapunkon, a www.zöldbaloldal.hu-n, illetve hát telefonon is elérhet minket, különböző telefonszámok, illetve e-mail cím is fel van tüntetve a honlapon, és hát Devecserben pedig személyesen is megtalálnak minket. Először is szeretnék mindenkit üdvözölni és köszönteni titeket, önöket, hogy eljöttetek, eljöttek. Örülünk, hogy akkor itt meg tudjuk beszélni azt, ami alapján önök itt vannak, és ami alapján kiszórtuk a leveleket, a meghívókat az önök postaládájából. Először is bemutatkoznék, Engem Kalocsai Kingának hívnak, a zöld baloldal alelnöke vagyok, de itt szeretném kihangsúlyozni, hogy nem politikai célzattal vagyunk itt, hanem azért, hogy segítsünk Önökön. Én ide Devecsárba legelőször az iszapkatasztrófa után hatodik napon jöttem, akkor láttam, hogy mi a helyzet itt, mi folyik itt, és úgy döntöttem, hogy visszajövök, mert nem tartottam normálisnak az állapotokat. Több mint 40 napot töltöttem el ezen a területen, Devecsárban, Kolontárban, és pár napos vásárhelyen is úgy gondolom, hogy nem jól volt kezelve a helyzet, és nagyon aggasztónak tartom az egészségügyi kockázatot is. Nemrégiben voltunk Bécsben, hét nevecseri lakost vittünk Bécsbe egy laborvizsgálatra, köztük engem is kivizsgáltak, és nem teljesen jók lettek az eredmények. Négy, tehát négy eredményben volt eltérés, több mindent vizsgáltak, vizsgálták a karmin szintjét, az embereknek a krom szintjét, a nikkel szintjét, az arzén és a gamma a gammakétérről annyit kell tudni, hogy ez a máj funkciókat jelöli, ami nagyon sok mindentől magas lehet, tehát például alkoholtól, de különböző mérgező anyagoktól, toxikus anyagtól, tehát mindenféle dolog kihathat erre. Itt a vizsgálat azt mutatta ki, hogy a kadmium szint 8 emberből 8 embernél magasabb lett. Egy minimális szinten mindenkinél magasabb volt, volt, akinél ennek a duplája háromszorosabb volt a normál értéknél. A Krum szint az négy embernél lett magasabb a normális értéknél, és a gamma GT szintje négy embernek lett magasabb a normálisnál. Ezen kívül egy fiatal embernek az alzon szintje is magasabb lett, ő viszont részt vett a takarítási munkálatokban is. Az ő alzon szintje az 21 lett a normális 15-ös érték helyett. Mi úgy gondoljuk, hogy ezek a, viz- a vizsgálatok alapján azt tudjuk mondani, hogy ezek aggasztó eredmények, Persze nem mondhatjuk azt biztosan, hogy ez mitől van, hogyan van, mi nem szeretnénk bánikot kelteni, viszont ez mindenképpen arra ad okot, hogy a kormány igenis vizsgálja meg az embereket, és igenis mindenkinek végezzék el ezeket a vizsgálatokat, mert nem tudhatjuk, hogy mi van itt kinek a szervezetében. Ez az egyik, amit ide el szeretnénk kérni, hogy mindenki részesüljön ebben a vizsgálatban, illetve az, az, aki úgy gondolja, hogy kockázatosan is világ ítélni, az el tudja innen menni. Mert az a probléma, hogy nagyon sokan itt ragadtak úgy, hogy el akarnak menni, csak erre nincs lehetőségük, mivel nem mennek például az iszapaházukban, ezért őket nem kezelik károsultaként, pedig a mi véleményünk szerint itt mindenki károsult, akinek szívnia kell a, a vörös iszapnak a porát. A másik, amit el szeretnék mondani, hogy a vörös iszapor az, az egy dolog, hogy itt van, de maga a por, hogyha ez nem vörös iszap lenne, az is nagyon káros. Van egy éves összegzés, ő szerint ha 40 napot túllépi a magas porszint, akkor az már káros az egészségre, a különböző nemzetközi szervezetek szerint. De Vecserben itt már túllépte a 40 napot, és még egy évről nem beszélhetünk. Azt is, azt is hozzátenném, hogy ez a vizsgálat egy olyan időszak után következett be, ami egy nedves téli időszak volt. Most ugye jön a tavasz, sokkal nagyobb por lesz, ami növeli a, a por korszennyezettséget, tehát növeli azt is, hogy a tüdőbe még több ilyen anyag kerülhet be. Ö, egy másik dolog, ami, amit itt meg szerettem volna még említeni ilyen bevezetőként, hogy biztos sokan hallottak már arról, hogy csütörtökön ö, elfogtak egy úriembert, letartóztattak, akinél bizonyos dokumentumokat találtak a vörös iszappal kapcsolatban, és ezt a mai napig nem hozzák nyilvánosságra. Ez is egy nagyon érdekes dolog, hogy, miért nem hozzák nyilvánosságra ezeket az adatokat. A sajtó értesülései szerint ezek az adatok ö, olyan méréseket tartalmaztak, amik például a Dunában, illetve a környező folyókban mérték a, a vörös iszap által okozott szennyeződési szinteket, illetve más mérési adatok is voltak itt. Azt is elmondanám, hogy mi Zahár Gábor toxikológus úrhoz fordultunk ezekkel az eredményekkel. Az egyik itteni házi orvos azt javasolta az egyik károsultnak, aki kín volt velünk, hogy hozzáforduljunk. Zahár Gábornak el lettek küldve ezek az eredmények. Ő a sajtónak pénteken azt nyilatkozta, hogy ő éppen válaszolni készül nekünk egy szakmai válaszra, ezt viszont a mai napig nem kaptuk meg tőle azért vagyunk most itt, hogy ezekről a dolgokról tájékoztassuk önöket, illetve azt szeretném megtudni, hogy miben tudunk önöknek segíteni. Mi mindent szeretnénk megtenni annak érdekében, hogy önöknek segíthessünk, és segítsünk abban, hogy aki el akar innen menni, az el tudjon menni, és szeretnénk azt, hogy mindenki tisztában legyen az egészségével, viszont ez csak önökkel sikerülhet. Csak önökkel tudjuk ezeket a lépéseket megtenni. És most elmondom kollégámnak a szót, Kalmár Szilárdnak. <clears throat> Köszönöm szépen. Kalmár Szilárd vagyok, én ennek a zöld baloldalnak vagyok az ügyvezető elnöke, és én is azzal kezdeném, amivel a Kinga elkezdte, ez nem politika. Mi ebben a benne maradtunk. Az, hogy itt vagyunk, az a mellettem ülő hölgynek alacsai Kingának az érdeme. Kinga lejött ide pár nappal a katasztrófa után, úgyhogy egyik barátom kamerával lejött egy dokumentumfilmhez anyagokat rögzíteni, és aztán ő is maradt. Tehát, hogy annyira megragadta ez a katasztrófa az itt élő embereknek a kisugárzása, az a sok szenvedés, ami, ami benne van az emberekben, ami benne rekedt az emberekben, hogy ezt mondta, hogy ezt nem lehet hagyni. És jött, és jött, és jött, és mind a mai napig jött. Ezt egyébként hogy a saját pénzéből teszi, senkitől ezt erre támogatást nem kap, nem vagyunk parlamenti párt, hogy e, ilyen luxusokat tudjunk finanszírozni. Sajnos ez luxus, hogyha valaki ilyen dolgokkal foglalkozik ma Magyarországon. És akkor eh, el kell mondani azt is, hogy nem vagyunk hisztériakeltők. Itt szerintem mindannyian tudják, van éppen elég hiszti. Van éppen elég helyzet az emberek félnek, az emberek azt gondolják, hogy valamik itt nem mennek jól, és emiatt aztán nagyon sok a plegyka is. Olyan plegykák, amik hozzánk is eljutnak, amire azt mondtam, hogy nagyon sok alkalommal Kinga. Kinga ezzel persze, hogy kell foglalkozni, de ezzel nem tudunk úgy foglalkozni. Hiszen tényleg egy ilyen érzékeny területen az embernek oda kell figyelni, hogy mit mond. Ezért is fogalmazunk folyamatosan feltételes módban azzal kapcsolatban is, hogy milyen hatások lehetnek. Minket inkább az aggaszt elsősorban, hogy itt hivatalosan minden szép és jó. Ugye ezt Ferenc Jóska is mondta, minden nagyon szép, minden nagyon jó, aztán Trianonba felébredtünk, hogy mégse volt minden annyira szép, minden annyira jó. Hát ezért kell az embernek elgondolkodni. Négy hónap nem elegendő arra, hogy egy ilyen kariberű ipari katasztrófa hatásai el lehessen tüntetni. De mi tűnt el valójában? Én jártam itt korábban. Ma végig sétáltunk. Hát, azt kell mondanom, hogy, hogy a földeken továbbra is kint van a vörös iszap, az embereken tovább, emberek előtt továbbra is sugárzik az a fajta kételj, szkepticizmus, ami, ami azért nagyon rombolja a lelket. És a másik, ami személy szerint engem is aggaszt, azok a plegykák. Azok a, nem is plegykák, de nagyon sok információ is van arról, hogy itt megy a biznisz. Tehát miközben emberek itt élnek, rettegnek a holnaptól, nem jutnak hozzá kárpótláshoz, tolódik a dolog, mint a kofákkal úgy alkudoznak ö, ö, erre az ügyekre leszerzőtetett emberek, aközben például vannak ügyvédurak, az Isten se tudja, hogy miért az ország minden pontjából, akik nem kevés pénzt kapnak ezért. Csak azért, hogy autókáznak óránként 10 forintokat. És ezt mindabból a kármentő alapból finanszírozzák, amelyet az ország ö, lakossága adott össze önöknek. De ugyanakkor, ugyanakkor föl kell említeni azt is, hogy sokan szóltak nekünk, hogy hát itt valószínűleg a levegő is már nagyon mérgező lehet, hiszen teherautókkal szállítják azt is, hogy itt arra hihetek, pedig nem figyelnek, hogy valamiért teherautók üresen köröznek a városba. Vajon miért? Tehát ezek azok a kérdések, amelyekkel beszél, amiről beszélni kell. És miért baj az, ha beszélünk? Szeretném minden illetékes figyelmét felhívni arra tényre, hogy most már lassan 22 éve ebben az országban demokrácia van. Ha történetesen egy hülyeséget akarok beszélni, nekem ahhoz jogom van. Mindenkinek joga van. És mi itt azzal a dologgal szembesültünk, hogy a helyi emberek, akik itt élnek, félnek. Azt mondják, hogy mondjál, álljatok föl, mondjátok el, mert mi nem merjük. Mert félünk attól, hogy következménye lesz, félünk attól, hogy majd nem úgy fogják elbírálni a dolgainkat, stb. stb. Ezért is van szükség arra, hogy akár mi is, de mások is jelen legyenek. Engem speciál elszomorít az a tény, hogy lényegében a devecseri, kolontári, somlóvásárhelyi károsultak én mindenkit károsultnak tekintek, én nem kezdem el méregetni dekás mérleggel, hogy ki a kicsit károsult, ki a nagyon károsult, ki az egyáltalán nem károsult. Szóval ezeket, az, akik itt élnek emberek, a civil szféra magára hagyta. Először eljött a Greenpeace, kihozta, hogy itt aztán tele van arzénnal a, a vörös iszal, aztán eltűnt. A politikai pártok érdekes módon nem is annyira érdeklődtek ez iránt a probléma iránt. Hát a Fidesz megértem, kormányon vannak, nekik az, hogyha probléma van, az nem érdekük, sikerben érdekeltek, sikerben utaznak, Ugye tudjuk nagyon jól, hogy a választás napjától itt most már minden tökéletesen megy ebben az országban, ezt nem is lehet kétségbe vonni. De hát ott van például a Magyar Szocialista Párt, és amely ellenzéki párt létére, hát lényegében azt hiszem, hogy egy hónap alatt összegyűjtött két autóra valónyi ruhaadományt, és azt leküldték ide. Ez volt az összes segítség. Egyébként szerintem itt nagyon kevés ruhadományra volt szükség, mert a legtöbb ember, a legtöbb károsult azt mondta, hogy neki másra van szüksége. Ö, tehát ami minket kifejezetten zavar ebben a dologban, az az, hogy van egyfajta arrogancia az illetékesek részéről. Ez a károsultak szemben is megnyilvánul. Tehát nekünk is elmesélték azt, hogy leülnek velük tárgyalni, nagyon kemény, kioktató, alkudozós hangnemben, számomra az is arrogancia, amikor azt kezdik el méregetni, hogy akkor most az embernek volt-e két biciklije, vagy nem volt két biciklije. Vagy most a színes tévéje 112 ezer forintos volt, vagy 106 ezer forintos volt. Jó napot kívánok! Itt emberek életét mosta el az ár. Itt van ennek egy anyagi oldala, amiért kárpótlásnál is van egy eszmény oldala. Azért is kárpótlálják. Ha valakinek így egy, egyik percben a másikra elsöpri az életét valami, akkor azt a kárt is nézni kell, amit az maga alá temetett, és az nem csak anyagi, hanem az, hogy belerakta az életét mondjuk abba a házba, abba a telekbe. Hány forintot fizetnek ki egy olyan fényképért mondjuk, amin a kisgyerek van? amit mondjuk a szülőszobában csináltak. És egyetlen egy darab volt belőle. Egy fűért Tehát azért mondom, hogy nem kellene ilyen arrogánsan és dekás érdeggel viszonyulni ehhez a dologhoz. Lehet, hogy van, aki ezen kicsit nyerészkedni akar. Istenem, ez még nem egy olyan nappal. Itt, amikor az emberek ebben az országban értesültek arra, hogy történt ez a katasztrófa, rengeteg pénzt összegyűjtöttek. Rengeteg pénzt elutaltak, Tudjuk nagyon jó, hogy a 200 forintos SMS-ekből 10 forintot maradt a mobil szolgáltató cégeknél is. Hát én erre is azért rámadtam a homlokomat, hogy jé, hát ők ezen is tudnak keresni. Nagyon szép. És ezek a, ezek a támogatások, ez az egész dolog, ami az ország részéről irányult, az nem azért volt, mert azt a köztársasági elnök úr vagy a miniszterelnök úr kérte, hanem azért volt, mert az emberek átérezték a fájdalmat, átérezték azt a tömény ö, problémát, ami, ami itt előjött. Jellemző az, hogy valamelyik kiadásban láttam, hogy kiemelkedő ugye az északi régióból a nagyon szegény borsokból érkező adományok aránya, onnan, akik pár hónappal korábban átélték az ottani nagy árvizeket. És akik ott éltek, azok azt mondták, hogy most rakjuk össze a két kezünket mert náluk levonult az ár, és nem maradt utána semmi. Itt elment valami, és nem lehet tudni, mi marad utána. És ez az alapvető probléma. Engem kifejezetten zavar az is, hogy nem lehet tudni mind a mai napig, hogy mik voltak az előzmények. Kószak a szintén terjednek azok, hogy kiépítettem, mikor, milyen törésvonalra nem kellett volna ráépíteni, a vasutat miért vitték arrébb, akkor miért nem változtatták meg a természetes folyómedleket, amelyek aztán lehozták ugye a két település irányába a áradatot, nem lehet tudni. Nem lehet tudni azt sem, és én nem vagyok nyugodt, hogy mi van a vörös iszapban. Nagyon jól tudjuk, hogy hivatalosan már az első nap a Tudományos Akadémia illetékesei levezették azt, hogy a vörös iszapban ez és ez és ez és ez teljesen természetes és nagyon jó anyagok találhatóak. Én azon csodálkoztam, megmondom őszintén, hogy nem szórták ki szét a kertek alatt időnként, mert hát végül is ez semmi baj nincsen. És aztán, aztán ö, miért nem foglalkoztak ezzel jobban? A kormány miért vette a saját kezébe, ahelyett, hogy egy kicsit jobban megtámogatták volna azokat a malos vezetőket, akik ezért felelősek voltak? Mert azért a tározó ez a tározó valamiért piszkosul túl volt terhelve. Hol lettek előrámulatva azok az emberek, akik ezt engedélyezték, akik ezt körbejárták? Én felrögtem akkor, amikor a híradásokban egyszer csak azt bemondják, hogy megvan az egyik felelős. És igen, a, talán így ő a portás volt, aki a gáton kellett körbe sétált. Mondom, gratulálok, ez Magyarország, tehát tipikusan megrángatják azt az embert, aki valószínűleg a legkevésbé tehet a dologra. Én azt mondom, hogy ennek a dolognak se kéne pontot tenni a végére. Az egyik balvezért, aki a én szememben olyan Samesz volt, hogy a főfőnek volt a fia, azt bevitték talán három napra. És hát nagyon sokan, többek között még Túlcsán Ferenc is könnyezve sóhajtozott, hogy oda a magángazdaság, meg a, a, a szabadság, meg minden egyéb. Hát mondom, hogy ilyen esetekben nem árt egy kicsit azért megmutatni, hogy a többieknek, azoknak, akik még hasonló szituációkban vannak, a többieknek okulásul. Egy jó napot kívánok! Itt azért, hogyha valaki olyat csinál, hogy sundakundázik, és annak következménye lesz az, hogy meghalnak emberek, az, hogy életek kerülnek zsákutcába, azért felelősségre kell tartozni. Bocsánat, nem volna hangos eltolózott, csak én hallom úgy. No, nem baj. E, ennyi, baj, ennyi baj legyen. A másik, a másik terület, egy, egy az előzményekről, ebben nem akarok belemenni, de nem lehet tudni azt, hogy a vörös pontosan milyen összetételű. Már csak azért sem lehet tudni, mert itt azért van egy határkő, mondjuk a rendszerváltás, vagy az azt követő pár évek, amikor az aztán bármit meg lehetett csinálni. Ide lehetett hozni akármit is a ebbe a tározóba, mert senki nem látta. Tudjuk nagyon jól, vannak olyan plegykák, hangsúlyozom, plegykák, hogy ide hordtak bele aztán más is. Mert amit belevonítok este, reggelre már is látszik. És érdekes módon, érdekes módon azóta sincsen konkrét, folyamatos elemzése annak, hogy mi is van ebben a vörös iszalban. A másik probléma kör, amit körbe kéne járni, az az, hogy az elmúlt időszakban, tehát tavaly október 4-e óta történtek-e itt problémák, hibák. Tehát, hogy a győzelmi jelentésekről csak azt halljuk, hogy minden jó lett, minden szépen, semmi gond nem volt. Én ezt kérkedve fogadom, mert egy katasztrófa helyzetben bárki követhet hibát, a katasztrófa védelem illetékesei is követhetnek el hibákat. Hát itt azért hallottunk fitra szorikat, ilyen például a, a kiosztott maszok esete, amelyek nagyon volt voltak lélektanilag, hiszen az embereket megnyugtatták, a portok persze nem védtek meg senkit, mert egy olyan típusú maszok voltak, hogy használhatatlanak voltak. Szóval, az is aggályos, hogy ugye ez is volt egy ilyen, nem tudom, hogy most ez konkrétan így történt, vagy plecska volt, hogy az iskolában az egyik részét légszűrővel felszerelték, a másikat nem. Az óvodában nem is jutott, holott, holott ezek voltak azok a dolgok, amelyeket azonnal, tehát azonnali hatályokat be kell hozni, meg kell csinálni, hogy nyugalom legyen. Hogy senki ne aggódjon amiatt, hogy biztos jó helyen van a gyerekem. Mert valaki meg fogja a gyerekét mert sokan voltak tényleg ilyenek, úszó szerintekbe vitték, és maszkban a, az óvodában, majd pedig nyugtalan volt, hogy ott hagytam, és őt jó levegőn van-e, stb. stb. E, ezeket a, ezeket a dolgokat is meg kellene vizsgálni. És a legfontosabb, a legfontosabb ebben a helyzetben az, hogy az embereket maximálisan megnyugtatni a jövendővel kapcsolatban. Azzal kapcsolatban, hogy itt olyan egészségre általános dolgok nincsenek, Amely miatt később olyan szervi elváltozásai, vagy bármi egyéb lehet, ami miatt aztán a, veri a falba a fejét, hogy én 5-10 évvel korábban nem rohantam anyat innen el. Tudjuk nagyon jól, tudjuk nagyon jól, hogy vannak emberek, akik megtehetik, akik azt mondják, hogy elmentek. És nagyon sokan el is mentek. Azt mondták, hogy ők nem hajlandóak itt maradni. Nem hajlandóak azt a kockázatot elviselni, hogy akármi is lehet. Nem hajlandó arra, hogy mondjuk tíz év múlva, amikor a gyermeküknek lesz valamilyen súlyos betegsége, oda kelljen állni a gyerekkel szembe, hogy bocs fiam, hogy itt maradtam. Ezek azok a dolgok, amelyekkel kapcsolatosan maximálisan meg kellene nyugtatni mindenkit. Természetesen tudjuk nagyon jól, hogy a Magyar Tudományos Akadémia, az ANTS, tehát mindenki ebből az országból hivatalos szinten képviselteti magát. Csak az a baj, hogy mi mindannyian tudjuk jól, hogy ebben az országban mindent le lehet iratni, mindent alá lehet iratni. Az emberek nem nyugodtak. Mi első percben azt követeltük, hogy ezen a területen lehessen nemzetközi szakértőknek tevékenykedni. Sőt, ne lehessen, bocsánat, kötelezően legyenek jelen nemzetközi szakértők. Az Európai Unió tagjai vagyunk, nem egy olyan extra dolog az, hogy itt Spanyolországból, Németországból, Franciaországból ne csak egy-egy ilyen e, idegenvezetésre, amikor a védelem illetékesei körbevezetnek 15 ember, ne csak olyanra, hanem az, hogy ők is tényleg költözzenek ide be valamelyik közintézménybe, és folyamatosan nézzék a port, a levegőt, az emberek egészségét, és nem egy hónapon keresztül, nem két hónapon keresztül, éveken keresztül. Ez a magyar történelem legsúlyosabb ipari katasztrófája. Jó napot kívánok! Szeretném a illetékeseket felvilágosítani. Nem véletlenül hasonlítják ezt Csernobilhoz. Én nem akarom a hatásait tekintve Csernobilhoz hasonlítani, de ott is volt egy nyugtalanság, és akkor meg itt is. Ugye akkor is mindenki azt mondta, hogy minden szép, minden jó. Most is azt mondja mindenki, hogy minden szép, minden jó. Akkor sem engedtek be külföldi szakértőket, és hát most sem nagyon látunk egy külföldi szakértőket. Miért nem? Miért nem? Ez a nagy kérdés. A másik dolog, hogy véleményem szerint, és lehet, hogy csak az én véleményem, ezek a települések zsákutcába jutottak. Zsákutcába jutottak, attól függetlenül, hogy milyen következményei lesznek esetleg egészségügyileg, vagy bármi szempontból ennek a dolognak. Zsákutcába jutottak, mert nagyon kevés olyan ember van ebben az országban, aki azt mondja, hogy én szívesen jövök letelepelni Devecserbe vagy Kolontára. Pontosan azért, mert az emberekben, ami itt megvan félelem, az kint is megvan. Ők azt mondják, hogy én nem fogok itt ingatlant vásárolni. És erre mondom azt, hogy itt mindenki károsult. Kérem szépen, a lakásom az olyan, mint egy könyv. Abban neked benne van x százezer millió forintot. Ha abból valaki, annak, ha annak a fele eltűnik, vagy a negyede, akárhányabb része eltűnik, az kár. Azért a kárért Valakinek kártérítést kell adni. És én ezért tartom rendkívül mentelennek azt a dolgot, hogy azt kezdik külön válogatni, hogy hát akit nem ért el az iszak, az nem károsult. Igenis károsul. Főleg azért, mert csapda helyzetbe kerültek. Szinte tudsz helyzetben vannak az itt élő emberek, mert mondjuk aki gazdag is megteheti, az azt mondja, hogy nem érdekel. Jó napot kívánok, elmentem sokkal vagy akárhova. És a környékére se jött. Nagyon sokan vannak, akikkel beszéltünk, és azt mondta, hogy nem Ajkára megyek. Legalább egy számosra vannak a vágyik egyáltalán. Mert a Ajkára sem bíznak ugyanúgy. És, azért, és ez a lényeg, hogy aki viszont, aki viszont mondjuk fiatal és hitellel terhet ingatlannal rendelkezik, annak esélye nincsen erre. Mert ugye a válság miatt, a svájci frank miatt amúgy is az ingatlan értéke eltávolodott a hitel teljes összegétől. Plusz még ennek az iszapnak köszönhetően még lejjebb az ingatlanának az ára, ami azt jelenti, hogy mondjuk volt egy 10 milliós ingatlana, azon van most kb. 11 millió forint hitel, csak mondtam egy számot, és az ingatlan ér 7 millió forintot. Hát nem hiszem, hogy sokan vannak ebben a teremben, olyanok, akik azt mondják, hogy hát ezt a 4 milliót én kár zsebben, arra is nem érdekel, megyek világgá. Tehát én erre mondom azt, hogy igenis kártérítés minden ítélő ember, minden ítélő embernek jár. És ezt, ez nem, ez nem kéne egy normális országban szentségtörésként hangozni. Most a parlamentben látjuk azt, hogy aki 2006-ban kapott egy pofont egy rendőrtől, az milliós meg százetes kártérítéseket kap. Itt meg ez a vagyok, hogy menj már, mint te élősködő, hogy képzeled azt, hogy te fölvesz ilyet neked kárad volna. Tehát ez, a, ez az a zsákutcás helyzet, ez az a zsákutcás helyzet, ami nem mutat előre, hiszen a gazdagok elmennek. Őket követik a vállalkozók, meg csődbe fognak menni, hiszen a gazdagok azok, akik jobban tudják a helyben a pénzüket elkölteni. Ha ők is elmennek, kimarad. Aki azt mondja, hogy engem nem érdekel, hogy a 11 milliós lakásomat eladom 6 ér vagy 5 ér, az oda fogja adni 5 és oda fogja adni, és olyan emberek fognak ideérkezni, akik azt mondják, hogy őt nem érdekli az egészségügyi kockára, örül annak, hogy annyi pénzért, amiért máshol egy 25 négyzetméteres kapnak, itt kap egy 125 négyzetméteres lakást. És nagyon fontos kihangsúlyozni ennek a dolognak a kapcsán, hogy e, itt már most hallani e, a cigány és a e, nem cigány lakosság közötti e, feszültségekről. Ennek elébe kell menni. Ennek nincsen más célja, csak az, hogy egymásra uszítsák az itt élő embereket, mert mindaddig, ameddig az itteni helyiek veszekednek, addig nem beszélgetnek arról, hogy kinek hogyan miként kéne segítenie. Nem szabad belemenni. Itt egy komoly összefogásra van szükség, ha ez a közösség, ha az itt élő közössége megosztódik, akkor ez a város az biztos, hogy el fog veszni. Tehát a zsákutcás helyzetből kitörés az igazából az én véleményem szerint az lett volna, hogyha Orbán Viktor első nap, vagy talán másik nap játék, amikor azt mondta, hogy itt nem lehet élni. Ő azt mondta, hogy itt nem lehet élni, és hát jó napot kívánok! Most azt mondják, hogy itt kell élni. Más választás nincsen. És a, ha valaki mégis elmenne, és ha valaki mégis azt gondolja, hogy ö, ö, ezért megkaphatná azt, ami neki a jusson. És nem károsult. Tehát azt mondaná nekünk, hogy a magyar állam kifizetett neked, és mennyire van neked tetszik. Az a baj, hogyha egyetlen egy ilyen család lenne, több száz követni, hanem mindenki. És ezt nem lehet megjátszani. Ezzel vannak tisztában. Csak az a baj, hogy így viszont ítélésre kényszerítenek olyan embereket is, akik el akarnak menni. Tudjuk nagyon jól, hogy nagyon sokan akarnak elmenni, és csanta helyzetben vannak, és nem tudnak elmenni, és nem élnek itt nyugodtan, és nyugtalanok, stb. Nem akarjuk ezt a nyugtalanságot szinteni. Pont azért mondjuk azt, hogy végezzenek általános és magas szintű kivizsgálatokat. Ugye a mi vizsgálati eredményünkre az illetékesek azt reagálták, hogy hát vizsgálódtak ők is, és semmi probléma nincsen, mi ugye 8 embert néztünk meg, ők 20 -at. Hát ez sem van a világ vége. Ráadásul 20 gyereket néztek, mondván, hogy a gyerekekben jobban kimutatható, hogyha károsodás, stb. stb. van. Nem, nem elég. Tehát egy ilyen szintű katasztrófa után a lakosság döntő hányadát folyamatosan vizsgálni kell, folyamatosan nézni kell. Ha valakinél olyan folyamat van, amire rossz hatással lehet a por vagy akármi, az segíteni kell innen elmes, és ne így kell jönni mert a nagyobbik baj az most jön. Tehát idáig, ugye október, november, december, január, február, ezek nedves, csapadékos időszakok. Csapadékos időszakok, ami ugye tudjuk jól, hogy megköti a port. De mi lesz tavasszal? Amikor, mert ugye ősszel, hogy is van a mondás, hogy kupa, nem, kupa kupaeső vékasár, tavasszal viszont vékaeső tehát azonnal szinte porozódik az anyag, és megy a levegőbe, és ö, egyrészt a földeken rendkívül sok anyag van kint, nem tudom, tehát én ö, elhiszem azokat a győzelmi jelentéseket, hogy itt már mindent begyűjtöttek, az a baj, hogy a szememet nem tudom meghazudtolni minden esetben, de hát majd ezzel is próbálkozunk még. Tehát ez az egyik. A másik, a leomlott tározóban besűrűsödött már az iszap. Az is porzik azzal mi a szándék? Azt tudjuk jól, hogy a mellette lévő tározóból már elkezdik levenni a lúgot, stb. stb. Na de ott van az a gigantikus mennyiségű anyag, amit, amit vagy nedvesíteni kéne, vagy nem tudom én, hogy abban ne tudjon a szél belekapaszkodni, ezt ne tudja ráhozni ezekre a településekre. Hát senkinek nem hiányzik, már csak azért sem, mert tudjuk nagyon jól, nem is csak sima porról van szó, hanem olyan porról, ami a nyálkahártyára jutva erősen maró hatású, irritáló hatású, nagyon sokan panaszkodnak is légzőszerű problémákra. Mindenképpen fontosnak tartjuk azt, hogy nemzetközi figyelem továbbra is rájáruljon erre a térségre. Azért fontos, mert az itt élők is tudják nagyon jól, hogy milyen volt az, amikor ez egy sztárhír volt, milyen volt az, amikor minden tévé összes híradója erről szólt, és más se lehetett látni, csak vörösi szapot. Meg milyen az, amikor jó, kikerült most már a hírek első vonalából, most már azzal sem foglalkoznak, amivel kellene. Mert vannak egyéb dolgok, amiket ö, fontosabbnak találnak. Itt már túl bonyolult az, hogy ezzel, hát azzal, hogy az emberek el akarnak menni, vagy nem érzik jól magukat, vagy kétségeik vannak, azzal már nem esik foglalkozni. Ezért is van szükség arra, hogy erős nemzetközi figyelem legyen. Tehát nekünk például nagyon jó kapcsolataink vannak az Európai Parlamentben politikai erőkkel. Ott mindenképpen kezdeményezni fogjuk. Hát ott már többször felszólaltak. Magyar képviselő kevesebb szólt hozzá Röcsiszak kapcsán az Európai Parlamentben, mint általunk mozgósított, nem magyar, például a portugál képviselő, aki hihetetlenül szenvedélyesen ostorozta az értékes hatóságokat azzal kapcsolatban, hogy mondják meg, mi van Magyarországon. Mert ők is éltek diktatúrában, és tudják, milyen az, amikor csak győzelmi jelentések vannak. Ahonnan csak győzelmi jelentés megy, ott már valami gyanús. És ezeket a képviselő barátaikkal arra fogjuk ösztönözni, hogy az Európai Parlamentben jöjjön létre egy külön vizsgáló bizottság, amely kísérje figyelemmel azt a folyamatot, ami Magyarországon zajlik. Ez a külön bizottság kell, hogy szorgalmazza azt, hogy az Európai Unió illetékesei ne csak hivatalosan tudjuk le a dolgot hozzáállásra, végezzenek itt vizsgálatokat, kutakodjanak ezen a területen, hanem legyenek jelen aktívan. Hogy az embereket ez is meg tudja nyugtatni. Nagyon fontos az, hogy nincs nálunk a bölcsekkönyv. Tehát mi nem tudjuk azt megmondani, hogy Magyarország, hogy mi az a, a, a megoldás, ami, amit önöket a leghatékonyabban segítheti. És azt kell mondanom, hogy saját maguk. Itt meg kell szervezni saját magukat. Tudom nagyon jól, hogy sokan vannak, akik már a szomszédot, a másikat is azért cseszegetik, hogy ne járd el a szádat, törődjél bele, fogad el. Hogyha így fognak hozzá viszonyulni, ha beletörődnek, ha elfogadják, akkor biztosan semmi nem fog történni azokkal a dolgokkal kapcsolatban, ami önöket is izgatja, ami az önök problémája per pillanat. Ezért van szükség arra, hogy erős, valamilyen civil jellegű kezdeményezésük legyen, ami arról szól, hogy tudják folyamatosan követni, hogy mi van, mi lesz, mi lehet ezen a területen. Ezt önöknek kell megtenni, mi tudunk ebben segítséget adni, de azért nem akarunk aktívan, hogy ne lehessen azt mondani, hogy ja, mert a politikai, meg nem tudom én micsoda. Ennek alulról jövően kell elindulnia, szükség van bátor, harcias emberekre. Nem lázadásra van szükség, nem arra van szükség, hogy utakat zárjanak le, és e, mi egyebek. Nem törvénytelenségekre van szükség. Viszont miként azt mondtam, ebben az országban demokrácia van. Szabad egyesülni, szabad szervezkedni, szabad kérdezni, szabad beszélni, és ezt, ezt tegyék meg önök is. És ha valaki önöknek azt mondja, hogy ne tedd meg, mondd vissza, hogy én csak élek azokkal a jogaimmal, amelyek számomra megadtak. Persze mindenben segítünk, tehát mi járatni fogjuk a szánkat. Akkor is, hogyha minket megbélyegeznek minden mással, mert tudjuk nagyon jól, hogy, hogy sokan vannak tényleg azok, akik még el se jöttek, mert azt mondták, hogy jaj, nem, meg egyéb dolgok, de akkor is ö, érzik azt a problémát, és szeretnék, hogyha valamiféle információ mennyiség több és több lenne azzal kapcsolatban, hogy nyugodtak lehessenek mert per pillanat nem nyugodtak. Nem engedik ki az udvarra a gyereket játszani, nem nyugodtak akkor, hogyha az iskola udvaron játszik, nem nyugodtak akkor, ha az óvoda udvaron játszik. Ez nem egy jó állapot. Ez megnyomorítja a lelket, és aztán vannak nagyon rossz következményei vannak. Köszönöm szépen, és ennyit szerettem volna elmondani. Mi szeretnénk azt, hogyha ez ténylegesen egy beszélgetős ellen, de Mi nem gondolkozunk abban, hogy itt most hivatalosan elmondtuk, és mindenki mehet dolgára. Ezt meghagyjuk az illetékeseknek, ők azok, akik tudtunk már szeretnek beszélni órákat, majd utána szépen zárja az összejövetet. Nem. Tényleg mondják el bátran, hogy mik azok a problémák, hol van szükség segítségre, miért nyugtalanok, mind kellene változtatni. Mert ha, ha eh, ezt nem mondják el, ha magukba tartják, az biztosan nem fogja senkinek hallani. Köszönöm szépen! Na, valahol van mikrofon és én azt hiszem, de ja, igen, az most érkezik. Nem tudom, hogy ki szeretne kérdezni, hozzászólni. Jó estét kívánok! Nagyon szépen köszönjük a bevezetőt. Én igazából én nem is csak kérdezni, hanem elmondani egy pár dolgot. Én megkeresem az önkormányzatot, és kértem önket, hogy segítsenek az én problémám, problémámon. Az a helyzet, hogy nem csak az önkormányzatok, hanem a katasztrófa védelmet és a belügyminisztert is. Keresem a megfogalmazott levelet, hogy ne legyen pontatlan. Tehát leírtam az adataimat, hogy ki vagyok. Tehát Bakos még Orbán Éva vagyok. Rákóczi utcában lakom, és leírtam, szeretném, ha megvásárolnák az ingatlanomat, mert a gyermekem a három gyermekem közül az egyik azóta már aszmás beteg A következő, és kap választ is kaptam rá természetesen az önkormányzattól. Nem is az a lényeg, hogy leírtam a panaszom, mert szerintem még mindenki tudja, hogy kiről és miről van szó, mert az előző fórumon, amit az önkormányzat tartott, én már felvetettem a kérdéseimet, és meg is kaptam. Mélységesen sajnálja az önkormányzat a, a családokra nehezülő problémát, két lehetőséget lát az orvoslásra, és természetesen jelezte felé, hogy nem csak én, hanem gondolja, más is küzd ilyen problémával, sőt ennél súlyosabbal is. A konkrét problémája két megoldást látok. Akad néhány adományozó telecserek kívül, akár más megyében is, aki akár fél évre is átadják lakásukat a rászoruló családok. Természetesen lakásvédelmi szóba jöhet indokolt esetek, és ennek költségeit a kármentő alatt meg tudja vállalni. Ez volt az első lehetőség. A második lehetőség, ha elköltözéssel nem kíván élni, akkor egy megfelelő minőségű létisztító berendezés, beszerzését a vörös keresztül meg tudjuk ígérni. És ugye a lakás hitelemre nem talált megoldás, maximum megtéte, ez szerintem ez már az fényvilág ügye. És annak ellenére, hogy én nem igényeltem létisztító készüléket, amit nagyon szépen köszönök utólag is az önkormányzattól és a Márkai Szeretett Szolgálattól meglepett egyet. De még mindig válaszolatlanul maradtak azok a kérdéseim, amik közben felvetődött, hogy mi lesz velünk tavasztal, mi lesz a, a kijömlő tározónak a részével, amiben van, mert állítólag az a veszélyes, és nem az, ami jött. A légtisztító készülékkel is borzasztóan jó a szobába, csak nem gondolom, hogy a gyerekem hátára köpöm. Itt szeretnék önöknek elmondani, ennek a kedves háló úrnak, hogy két úrnak és hölgynek, hogy az óvodában a gyerekek nem mennek ki az udvarra. Az én gyerekeim meg az intézményben vannak, Minden egyes óvodai csoportban van létisztító készülék, és egyetlen egy kezdeményezés láttam, ami erre való tekintettel tényleg első osztálya, ez pedig az óvoda kezdeményezése volt, ez egy sószoba, ami szintén adományokból, nagyon remélem záros határidőben lesz egy maximum két hét elkészül, és a gyerekei ott fognak homokozni, magyarán mondva sóhomokozni, amiből egy kicsit majd könnyebb lesz a légzésük. Maszkot is kaptam a Vörös Keresztől, sima orvosi maszkot, Viszont amikor bementem az Magyar Kezdési Bizottsághoz, hogy őket is megkerestem egy hasonló levéllel, akkor azt mondták nekem, hogy nyugi, ez nem a vörös által okozott szennyeződés, ami két hónapja ilyen magas értékkel szívunk, hanem a kéményekből kibocsátott egyéb salakadat. Tehát én azt tudom önöknek mondani, senki nem tudta akkor öli, minden neki. Itt is elgondolkoztam rajta, és kérdeztem az urat, hogy hát kedves uram, akkor legyen a kedves, mondja meg nekem, hogy mi a tájékoztatási határérték. Utána nézett, és kiderült, hogy ez az 50-es érték. Ö, azért nem mondom a mértékegységet, mert a férjemet kértem, hogy fordítsa nekem magyarra, le is fordította és meglepett, meglepett, mert nem láttam olyan mértékegységet még. Megkérdeztem a kedves urat ott az újrakezdési koordinációs bizottságba, hogy legyen olyan kedves nekem megmondani, mi a virasztási érték. Utána nézett, ez volt a százas érték, és megkérdeztem tőle, hogy kedves uram, akkor riasztanak majd, és akkor tudnom kell? Hát ez viszont az önkormányzat dolga. És ők csak segítkeznek, hogyha az önkormányzat a riasztás mellett dönt akkor megkérdeztem tőle, hogy és akkor mit kell ilyenkor tennem? Tehát hova kell futnom? Húsan balra? Jobbra? Északra? Keletre? Délre? Nyugatra? És nem tudtam megmondani. Én úgy gondolom, és javítsanak ki, ha nem van, mert tényleg csak laikus vagyok, ha valahol vészhelyzet van, ugye vészhelyzet van március 31-ig, jól gondolom, hogy vészhelyzetet még meghosszabbították, akkor kellene tenni, ha valahol vészhelyzet van, akkor adva van egy adott vészhelyzet. Arra kell egy programot venni. Ugye, ha vész van, akkor tudunk. Tudni kell akkor is, vajon a tározókát, ha megint átszakad a gát. Ami biztos, hogy nem fog bekövetkezni. Hát az nem jön. De tudni kell akkor is, az mobiliadó van. És akkor mit kell csinálnod? Tehát ha most megszólal az állítólagos vízjelzés, amire kéne, hogy működjön, de az én érdekemben megszólal meg, akkor futball kell. Tehát valószínűsíthetően a mai éjszaka megteszem a levelem, megírom a levelem, elküldöm az ATS-nek, az önkormányzatnak és minden egyes hivatalnak, ahol én laikus úgy élek, hogy választ kaphatok a kérdésemre, hogy juttassák el nekem a vízforgató könyvet, hogy mit kell tennem. Úgy kell csinálnom, mint amikor jött a katasztrófánál az a vízkiasztás, és ez egyik része Sümek felé, a másik része pedig a, a vasúti sinet felé van beevelecsen? Tehát nem értem. Vagy nincs helyzet? Akkor nem kell rendőrség sem. Nem kell. Nem kell ellenőrizni, mert nincs helyzet. Én legalábbis érzetem így arról, ha bármit nem értettem volna, vagy most rosszul mondtam volna, akkor az az én hibám, mert én nem értem. De akkor ezek szerint nincs hibelvilágosítsa. Úgyhogy ezekre a egyszerű kérdésekre kérem majd valakitől a választ, majd most meg fogom írni, és ígérem, hogy ha esetleg valaki kíváncsi rá, közé is tesz. Köszönöm szépen! Közelebb tessék tartani. a most például, mert akár, akár mi, nagyon nehéz a nézésen, nagyon-nagyon, azt mondta, nagyon hat kaptam egy nagyon-nagyon infarktus, és, és erre azt tudom mondani a tisztelt lakosságnak, hogy mindenki vizsgáltassa ki magát ebből a szemszögből, hogy, hogy mi lehet, hogy mi lehet ipart használok belé, én most én, én szomszédségre gondolom, meg, meg, meg családom is ott, aki, de e, egy, egy, egy, egy, nem tudom elképzelni, hogy a család két is hogy múltanak a gyerekek távozatják, hála jogosok. És akkor a házorvosomnak azt mondja, hogy na, valamit kell csinálni, és akkor átmegy így. És ez így van. És ez így van. És két orvosom volt, és nem tudták megmondani azt, hogy igenis, dokumentummal kifejezett benne nincs ahhoz, hogy valami papot lettek lenni az asztal, hogy igen, segített a bajom. Mert soha nem volt semmi bajom, soha nem volt semmi bajom a vérnyomásommal, se a cukrommal, semmi. És, és, és most ez, ez, És a naplóban a harmadik, így van, ez így van. És a, a, a doktor Zahár a naplóban a harmadik oldalon azt mondta, hogy lehet ez az író visszajött. hogy ki most magyarázni, mennyi kapott, tényleg nem Dr. a kázol, akkor akkor benne van, hogy vártam az eredményét, vagy a, a, a, hogy, hogy ő mit mondja a papírodra, és mai napig, adom valahogy apát megkapta, úgy kapta meg. És köszönöm szépen. Így van, köszönöm szépen, Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Az első héten azt mondtam, hogy nem csak utána egy múlva, hát a eltelt ellen Hát te héttelen tudod, hogy adjuk a adópénzt. És nem. És oda hogy ezt meg, engem két hálja megyünk. Így van. Két hete Te papírozta meg a te érted. És akkor megcsinálod. És akkor azt írta, és akkor azt írta, viszont ő valószínű okot, annak már a biztos. Hát, megyünk tüntetni. Köszönöm szépen. Ha lehetne, akkor én szeretnék szóhoz jutni. Megkaphatom a szót? Itt Jó. Nagyon szépen köszönjük Önöknek, hogy szívükön viselik az elcseré a sorsát. Végre van valaki, valaki, aki törődnek velünk is. Ebben a településen a katasztrófa ideje alatt a teljes összefogás volt látható. Amikor jött az iszap, itt minden gyengénről lóg Nem azon, hogy ő szegény gazdag, cigány, nem cigány, itt mindenki azt látta, hogy segíteni kell. Amikor szükség volt, én nem vagyok károsult, ezt biztos tudják önben is, önök is tudják, hogy ő csak közvetlen károsult. De végignéztem a katasztrófát, és amikor kellett, Segítettem és segítettünk, akik nem vagyunk károsultak. Mentünk iszapot menni, mentünk önkéntesként dolgozni, ki a konyhára, ki az elosztó központokba, szinte mindenki segített önzetlenül. Nagyon nagy volt az elkeseredésünk, mert nem akarunk ezek után itt maradni. Polgármester úr egy októberi fórumon azt mondta nekünk, nem kell kétségbe esni, mindenki kápolanyítani fognak. Ezt vissza lehet nézni a lelecselítői adásában. Csak aki el akar menni, az ajánlja fel megvételre a magyar államnak. Fölajánlottuk. Mi történt? Semmi. Aztán itt van a Blik újság cikke, hogy elfogták ezt a V. Tamás. Ki ez a V. Tamás? Miért volt nála az eredeti mérési adatok papírjai? És ha ez olyan fontos volt ez a mérési adat, hogy ezt titkosítani kellett, miért kellett ezt titkosítani? Mi van ebben? Mi van ebben? Ha az Ahernámon azt mondta, ugye a legelején, hogy itt még három év múlva, ha homokoznak a gyerekek, akkor is mérnek véleményeznek be. Aztán később megváltozott a véleményem. Aztán jött az, hogy nem úgy szülővizsgálat. Én sem mentem. A lányom is eljöttem. Minek? Megmutattam a labor eredményemet egy egészségügyi dolgozónak. Azt mondta Ilvi, ez egy olyan vérvizsgálat, egy olyan laborvizsgálat, hogy nem is néztek, amit ha betegszel a kórházba, akkor is megcsinálod. De ez nem mutatja ki, hogy van egy ember harcé, van egy ivar, kadmium, egyáltalán nehéz kép. Akkor miért kellett ezt csinálni? Elmentem a légzés funkcióra. Nagyon nehezen tudtam megcsinálni, ugyanis nem egy tüdő támogatott. Ezt ott nem közöltem. Másodszorra sikerült végigcsinálnom a légzés funkciót. Doktor úr azt mondta, hát a koronra való tekintettel ez nem olyan rossz eredmény, de ő szeretné, ha elmennék egy melkas röntgenre. Aztán akkor elgondolkodtam, hogy mivel nem mondtam meg neki, hogy van egy tüdőtámolatom, és ő ilyen véleménye van, akkor miért menjek a melkas röntgenre. Vajon kinek lehet hívni? Vagy lehet, hogy közben meggyógyultam? Követeljük, hogy ezeket a mérési adatokat ne titkosítsák jogállamban, demokráciában élünk. Tessék összefogni Devecsen lakossága, amikor baj össze tudtunk fogni. Most, amikor az egészségről van szó, akkor meg kell rúgni. Igaza volt hazánkban. Csak meg kell hibahódján viselkedni. Legyetek kosok! Mutassuk meg nekik, hogy nem csinálhatunk velünk akármi. Ha egyszer így kell megbőtelnünk, akkor tudjuk, hogy mit öltöttünk meg. Mert elmenni sajnos nem tudunk. Főleg az nem, akinek hitel van a házán. Meg nincs pénze arra, hogy elmenjen, mint ahogy az úr mondta. Sajnos én is ebben a cipőben vagyok. Az unokámat nem a albérletbe, de nem engedem ide, mert nem merem ide, megengedni ide jövő. Decemberben itt volt egy hétig, azóta folyamatosan kör és taknyos. Nem állítom, hogy ettől van, de honnan tudja, hogy mitől? Honnan tudja, hogy mit szívunk be? Ti tudjátok? Állandóan bizonytalanságban tartunk. Megcsinálnak egy ilyen vizsgálatot, összehívnak egy ilyen fórumot, és nincs itt egy olyan professzor, aki fölmegy, hát nem tudtam, mert hát volt még jó pár negatív jelző, hogy ez miért is nem kell figyelembe venni ezt. Hát mi ezt Ausztria egyik legjobb laborjában készítettük el. Abban a laborban, ahol az összes magánklinika, magánkórház Ausztriában a hasonló vizsgálatokat elvégeztetik. Hát én nem gondolom azt, hogy az osztrák gazdagokat elváltó intézmények azok volnának olyan igénytelenek, hogy csak a legrosszabb intézménybe hordanák el ezek a vizsgálatok személyenként hívva, ugye azt hiszem 300 euróba. 240. Eh, majdnem 300 euróba kerültek, amit eh, csak itt lehet kifizetni. Ez ugye egy eh, nemzetközi alapítvány által. Tehát és semmiféle reakciót nem kaptunk. Ott voltak az illetékesekhez eljuttatva, akik megelégedtek azzal, hogy ezeket nem kell figyelembe venni, mert ők már 20 gyereket kivizsgáltak, nem 20 embert kell kivizsgálni. Valami gyerekeket, mert biztos nem temetett. mielőtt idejöttem volna az interneten, megnéztem, hogy ezek a nehéz fémek milyen hatással vannak a szervezetünkre. Sajnos nem volt elég tint a patronom, hogy kinyomtassam, de interneten mindenki meg tudja nézni, hogy az arzén, a kadmium, a higany milyen hatásokat vált ki. És szinte mindegyiknél azt írták, hogy itt nem azonnali hatással kell számolni. Tehát a reflux, ami egy, egy gyomor fekényen, illetve a tüdő ereit tágítja ki, a csontokba épülnek be ezek a nehéz fémek, a torokban irritáló, kaparó érzésket, tüdőbaj, tüdőrákot, tüdőbetegséget, légyúti panaszokat okoznak. És ezek években után fogják kifejteni a hatásokat. Tehát ezek nem azonnal jelentkeznek, hanem évek múlva és a vérképben sem, ha nem azonnal nézik, meg nem tudják egyből kimutatni, ugyanis ez belülről felszívódik, és a vizeletben mutatható ki igazán ezek a nehéz fémek. Tehát itt most lehet, hogy jók az eredmények, meg azt mondják, hogy itt most minden happy, és ha majd három év múlva itt elkezdenek az emberek betegedni, netán rákos betegségek előjönnek és tüdőbaj, akkor majd arra lennék kíváncsi, hogy a tisztelt polgármester úrunk, aki abban érve, hogyha itt mindenki kifizetne, akit el akar menni, akkor Derecsen halott város lenne, melyik lenne jobb, ha halott város lesz, vagy ha a és a rákosok városa lesz? hogy egy lehetőség van arra, hogy önök segítsenek nekünk. Amennyiben fölvállalják azt, hogy Devecser lakosságának egészségéért tenni akarnak, és továbbra is kiállnak meg nekünk, szeretném megkérni a Devecseri lakosokat, főleg akik itt vannak, tegyék fel a kezüket, hogy hajlandók egy támogatni és kiállni önök mellett, hogy csinálják végig a mi egészségünk érdekében az egészséget támogatni? Köszönjük szépen! Elég volt ez. Ahhoz, hogy, hogy biztosítva legyenek arra, hogy önök mellett vagyunk, csak álljanak ki értünk. Nagyon szépen köszönöm. Arra volt valami. probléma, hogy több fórum is volt már. Hiába tettek fel kérdéseket, az egészségünkkel kapcsolatosan választ nem kaptunk, a választ is kaptunk, dühe is volt. Mi összefogunk, de mit tegyünk? Aláírásokat gyűjtünk, vagy hova fordulunk akkor pontosan? Meg az is felháborító, hogy a, amikor kitört az iszap, kár, hogy akkor mondott egy orvos, elmondta, hogy ez mennyire káros, és másnak milyen érdekes, hogy teljesen meg, megváltoztatta a véleményét. Miért nézik ennyi embert hülyének, és miért játszanak az egészségünkkel? Ennyi. Tegyük, hogy azt tudtam Szerintem ebből bulit csináltak, mert nem volt lóvér valami. Valahonnan be kell tenni a dobéit. Arra most, amikor tudjanak bulizni. Nem, hogy már csak arra megy, hát, hogy hát, Hallgassunk meg egy pár kérdést, közben és akkor reagálunk, jó? Tehát így egy sokat csak öröm lesz az orvos csoportos dolog volt, igen? Jó estét kívánok! azt szeretném mondani, hogy én dolgozom én meg is születtem mindegyik könyvet, tehát kényelem már, már a munkat is. Én is csodálkozva álltam, mert először azt érték, hogy ne nézzél nekem is nézem a vérből, vizeletből, hát ez abszolút nincsen benne. És be is mentem ide ebbe a jól lenző, jól nevű koordinációs központba, ott egy hölgy jött, és közvetítő szerepet játszott köztem, meg között, nem tudom ki között, és azt mondta, hogy, hogy ha szeretném ugye a vérból a színeknek a vizulatjáról, a göndöcsónak kell egy kérdeit példány. Nem tudom, hogy ezt most miért kell külön kérni, mikor azt ígérték, hogy ezt kalapjára fogják És nem tudom, hogy erre tudnánk egy segíteni, mert ö, igazából mi azokat a szülővizsgálatokat tudjuk én a szülőállásban elvégezni, amit nekünk engedélyeznek. Szóval itt egyik orvos sem tudja meg, hogy most én ezt szeretném, azt én meg azt szeretném, itt a, azt csináljuk mi, amit nekünk a kormány kiadott és Akkor nem irányított dolgok vannak? Csinálunk egy sima létezés funkciós vizsgálatot, egy sima labot, amit hogyha ön vagy én vagy mindenki elmegy a házi orvosára simán megcsináltattak, ebben semmilyen nehézség nincsen. Úgyhogy erről nem az ok, nem, nem vagyok senkinek a pártján, de én, mint egészségügyi dolgozó, ez erről nem az orvos lesz. az orvos azt a vizsgálatot csinálhatja meg, amit őnek egy Azért gyerekekre nem mindig ilyen bérvizsgálat. Kommunizmus az mindig. Jó, én tudom, hogy már jó esett kiránk, Magyarországon és megadatott az egyik házirányos feleség. Kikérem magamnak, hogy eljogosodtam eh, a fizetet. Kérem, hogy ezt hagyják abba. Úgy, ahogy elmondta a kolléga. Az orvos csak azt az a vélemény ki. Ami eddig is csinál, nehéz évre az én férjem, sem a felező orvos, sem az összes többi orvos nem kérhet vérképet. Tehát egyszerűen egy sima vérképet tudunk kérni, egy sima légőrkorrupciót, egy sima vizsgálat. Az orvosok nem lettek lefizettek. Kikérem magamnak a saját vérképet és a többi házi orvos nevében. Megtettünk mindent a betegeknek. Ennyit tehetünk. gyermekek kérni, hogy akár a helyi házi akár az ügyőrköz, aki bemegy vért adni, megszűnhessék ezekre a fémekre, mert mi nem tehetjük. Egyik házi sem. Se hajtán, se veszélyben. Ha hajlandóak vagyunk kifizetni, hozzássunk ide szülőköz mondott ember. Nem engedélyezik, nem kérhetünk mit kell. Például, Így most egy kicsit annyit, hogy a hölgynek igazatot abban, hogy, hogy már korábban is mondtam, nem egymás között kell keresni az ellenséget. Nem kell vádaskodni azzal, hogy ki az, aki esetleg le van fizetve, Lehet, hogy vannak olyan emberek, tudjuk nagyon jól, hogy voltak, akik meg nagy szájuk volt, aztán csendesebbek lettek. Nem kell ebbe belemenni, nem kellene belemenni, mindig, mindig legyen, aki a helyükre áll, az a lényeg. Az a lényeg, hogy mindig legyen, aki bátran kimerálni nem csak a maga érdekeiért, hanem az egész itt közösség érdekéért is. Én nem akarok senkivel válaszolni, én azért hogy fölírtam magamnak, csak én gyűjtöm össze a hozzászólásokat, és mindenképpen reagálni fogok. Tehát azért mondom, hogy hallgassuk meg még a többi hozzászólást is, és akkor én elmondom a benne felgyelemmel dolgokat. Megmondom őszintén, hogy, hogy fokozatosan döbbenek és döbbenek és döbbenek meg, pedig én sokat tudtam már ideig is erről a dologról, úgyhogy nagyon kíváncsi, hogy én ezt szomorúban hallgatom a hozzászólásokat. már erről nekem van egy eredményem, nekem egy nobel eredményem van erről, és nekem egy 5 és 35 közötti tartomány, nekem 141 is jött ki, ami januárban a novemberi hónapról, januárban újra meg, megnézettem majdnem a Berlin állaton, felmegy már 192-re. És az orvos szétállt a kezét, azt mondja, nincs nagy probléma. Ezt mondta holott gyakorlatilag nem a kétszeresen megengedett határértéknek, és ez egy véletlen vizsgálatnak az eredménye, mert tettemelők akkor lett az előtanul, a végén amit nyugatot csináltattam meg. És nem tudják megoldani mitől. Nem mitől, mert a lányom nem kábélom semmilyen gyógyszert nem szeret, és mégis kritikus. Kérdés? Hát, hogy kéne adni mikrofont. Én itt szeretnék mondani, hogy a lány tanulmán kapcsoló területtel vizsgálat az egyetemben. A gyerekek megérkeznek és adaknak valamit. Megérkezve egy jobb a gyerek. És szeretném, hogy a kivizsgálatokért állok megvennék a lakást is És annyit ért, hogy tanulmán kapcsoló területet, amit nem adtak meg az emberek, akkor mi lesz ki? Én hogy hogy nem vizsgálkozni meg a gyerekeknek föl. És a két öreg csodatára ha csinálnának elég valamit, akkor a sok pénzből, amit kapok, devecsek. Hol van a sok pénz, amit nem kapok meg az emberek? Tessék vizsgálni meg az embereket, meg a gyerekeket. akarunk Ja, jó. No, akkor én kezdenem is a hogy megnézni konkrét adatot a saját eredményeim. Szóval a legelső hozzászóló hölgy a egy sikerszori valamilyen szempontból, hiszen kicsit kinyitotta a száját, és egyből odavittek neki egy légtisztító berendezést, tehát ez már siker, hát persze ugye ő is jól érzékeltette, hogy nem tisztító berendezésekre, hanem tiszta levegőre van szükség, levegőre Balatán és az egész környék, ahová ez a por eljuthat. Ezt, ezt mindenképpen hangsúlyozni kell, és továbbra is hangsúlyozni, hangsúlyozni, hangsúlyozni, hogy teljes biztonság és teljes nyugalomra van szükség ezzel a dologgal kapcsolatban, hogy a levegő bortartalma az folyamatosan aktuálisan, ne három nappal később, ne két nappal később, hanem azonnali hatályban. Nem hiszem el, a mai technikai fejlettségi színvonalon nem lehet azt megcsinálni, hogy pár órán belül kimutatható legyen, hogy milyen az adott napi levegő. A másik nagyon fontos, ugye ide szaladok vissza, amit én is mondtam, az ingatlanok, az elköltözés kérdésköre. Én azt gondolom, hogy mi is, amit ezek után a követeléseinknek az első vonalába fogunk tenni, az az, hogy aki el akar menni innen, az mehessen el. Itt van ez a piszkos nagy gyár, ott van a gyár tulajdonosi köre sok-sok-sok milliárdos vagyonnal, akár mindennek a terhére. Mert az a vagyon, az úgy jött össze, hogy az ilyen dolgokat hanyagolták el. Ez akár annak a terhére is lehessen segíteni. Lehet, hogy ki fog ülni ez a város és a, a szomszéd falu is. De aki el akar menni, az elmehessen, ez nem börtön ne is kezeljék úgy ezeket a településeket. Én mondom mindjárt a, a következőt. Tehát mi folyamatosan cselekszünk, de nekünk nagyon gyenge a hangunk mindenhez. Ahogy megláttuk a sajtóban, hogy V. Tamás, aki a, a vízügyi főfelügyelőségét, közvetlenül vízügyi főfelügyelőségnek a, az illetékese volt, letartóztatták azért, mert ö, a vízminták ö, alapján valamiféle papírokat tartott magánál, amelyek a vörösi iszappal kapcsolatosak, és ezért letartóztatták, mi egyből kiadtunk egy közleményt, hogy jó napot kívánok, akkor most azonnal a teljes nyilvánosság elé tárni azt, hogy mi van ezekben a papírokban. Tudomásom szerint nincsen titoktartási dolog ennek az egész ügynek a kapcsán. Itt minden adatnak nyilvánosnak kell lennie. Milyen már az, hogy itt nem csak az, hogy letartóztatnak valakit, lehet, hogy csinált valami zsivánságot, nem tudom. De a híradásokban az volt, hogy papírok voltak nála, vörös iszappal összefüggő papírok, amely papírokat visszavettek, az embert meg a duzsiba. Hát ez több, mint furcsa nekem, ezért szeretném, ha ez tisztázódna, és nem egy háromsoros hír lenne egy eldugott internetes hírportálon. amit a hölgy elmondott, hát igen, ez a valóság itt. Én pontosan ezt mondtam a katasztrofa után pár nappal, hogy mi lesz itt tavasszal. Én is falusi gyerek voltam eredendően, én tudom nagyon jól azt, hogy az emberek tavasszal kimennek a kertbe, mert földet akarnak művelni, krumplit, borsót és egyéb dolgokat akarnak termelni. Kinek? Kinek? Ahogy a, ahogy a hölgynek a lánya és az unokái nem jönnek ide, nem fognak egy kiló krumplit elvinni innen, amit megtermelnek. Belerakják a fazékba, jó ízűen megeszik azt a gulyás levest. Hát valószínűleg nem. Az itteni emberek nem azért haklak így, hogy becsukják az ablakot és bekapcsolják a légtisztítót, mellesen megkérdem a villanyszámlát is fizetni? Ezek azok a dolgok, amelyek miatt itt probléma van. Az emberek nagyon nyugtalanok, nem akarnak olyan krumplit termelni, amiben Isten se tudja, mi van benne. Ráadásul a növények, ugye van egy olyan jó tulajdonos, hogy kiszívják a talajból az ilyen olyan dolgokat. Eh, azért hangsúlyoznám tényleg, hogy a rémhíreket mindenki kezelje, így úgy amúgy. Én ebben nem akarok belemenni. Tényleg nem vádaskodásokra van szükség, főleg nem egymás irányába, nem a másiknak kell nézni a zsebét, a pénztárcáját, ki hogy járt jól. Ha valaki élelmesebb volt, Isten úgyse, de senki ne érezze azt, hogy őre, ő rosszul jár. Ezt így kéne befejezni. És a másik, ami nagyon fontos volt itt, ez az összefogás dolga tehát igen, tehát le a kalappal. Tehát ahogy az országban máshol, itt aztán hatványozottan megmutatkozott az, hogy az emberek nagyon is tudnak egymásra számítani, Rengeteg, rengeteg időt áldoztak, energiát áldoztak föl, és azt kell mondjam, hogy itt nagyon-nagyon sokan megérdemeljenek túlóra pénzt ebben a városban, és gondolom tudják, hogy mire célzok erre a dolgra. Na most akkor, hogy mit tegyünk a továbbiakra nézve, mi bizonytalanak voltunk abban a szempontból, hogy vártuk az önök reakcióit, de az, hogy az előbb itt láttunk egy tíz erdőt arra, hogy, hogy akkor segítsük -e ezt a munkát, akkor azt mondom, hogy mi segítjük. Az egyik az, ami legfontosabb, amit mondtam már, hogy az igény az Európai Parlamentben is legyen egy politikus csoport, aki ezzel foglalkozik, őket nem lehet lerázni, őket nem lehet elzavarni azzal, hogy ezzel nem foglalkozik, vagy úgy, mint akár a helyieket elzavarják időnként, mint ahogy halljuk. De ezen kívül nagyon fontos az, hogy megpróbálunk összehozni egy nemzetközi orvoscsoportot, önkéntes alapon, akik jöjjenek el ide, és vizsgálják ki itt az embereket. Nem tudom, hogy erre miként van lehetőség. Annyi ezer embert a hányvétőnek nem lehet kivinni Bécsbe jöjjenek ide, vagy, vagy minél több embert ki tudjunk vinni vizsgálatra. És nem mondhassák azt, hogy na ez a vizsgálat aztán a, a szőnyeg alá mert a mi vizsgálatunkra azt mondták, hiába jó -e. Mert amit mondtak, hogy ezen levettem a legjobban, bocsánat, hogy, hogy miért nem bízunk a magyar egészségügyben. Azért, mert én azt mondtam, hogy bocsánat, az egészség az nem hazafiság kérdése, hogy nekem azért kell megbízni benne, mert magyar vagyok, az emberek azért nem bíznak benne, mert azt hallják, hogy itt is elmondanak. Hogy kiderül, hogy olyan vizsgálatokat végeznek, amiből csak a legfontosabb dolgok hiányoznak. Hogy itt tényleg így van. Hogy miért mondják, ma magyarázzák el, hogy erre miért így van szükség. Persze, azt mondják, hogy elméletileg a vörös iszapban nincsenek nehéz félek. Na de ha mégis, amit elmondtam, hogy Isten tudja, mit pakoltak bele abba, mi volt az a gödör, sok mindent elnyelt ezért kéne teljes körül, mindenre kiterjedő. És azért megértem a háziorvosokat és hát ők is kötött kézzel és kötött lábbal szaladgálnak. Megvan, hogy ez lehet, az lehet, így lehet, úgy lehet. A másik az egyesület kérdése. Én azt gondolom, hogy a károsultaknak, a vörös a károsultainak egyesületének meg kell alakulni ebben a városban. Mi ezt kell segíteni. Abszolút politikamentesen mi ebből a dologban nem akarunk benne lenni, pont azért, hogy ne lehessen azt mondani, hogy mi segítünk. Ha kell tanácssal, ha kell jogi segítséggel, a bejegyzéssel, egyéb dolgokkal segítséget adunk. Csak álljanak föl legalább 5, meg 5, azaz 10 ember, ennyi szükséges egy egyesülethez. Legyen ennyi vándor ember. Persze nem lesz könnyű dolgunk, mert nagyon nyomás. Nekünk is az előbbiek azt mondják, hogy mi is el ne tűnjünk. Hát én még el is tűnhetek, de azban biztos hogy Kinga nem fog eltűnni. Tehát az, amit ő csinált ebben a dologban, az egy dolog. Egy pillanat, én is igyekeztem mindenkit végigfalgatni, vagy másodperc. Az adományok. Az adományok kérdése, hát ezt is elmondtam. Azt önök kapták. Azt nem a polgármester úr, nem a kistérség, nem a udburkoló cég. Kevesebb legyen már ebben az egész dologban a biznisz amikor Kolontáron valaki fel akarnak építeni házakat ingyen, és azt mondják, hogy nincs rá szükség, mert pénzén megcsinálja más. Hát persze nagyon jó. Meg ugye, amikor halljuk azt, hogy, hogy persze épülnek az új házak, na de ezek az új házak egy milyenek lesznek. Aki a sajátját építi, azt úgy építi, hogy az, a ő fog élni egész életében. Én Budapesten lakom egy olyan házban, amit nem régen építettek, hát lassan már rosszabb állapotban van 5 év után, mint apám 50 éves házban. Ezek azok az apróságok, azok, amire oda kell figyelni, hogy miért nem a helyiek dolgoznak, és mi az, hogy mindent kívülről hoznak. Szóval azon vagyunk, hogy egy, ami nagyon fontos, és legyen a mai nap üzenete, hogy elkezdjük követelni valahogyan azt, és hangoztatni, hogy aki el akar menni, az elmehessen. Kettő, nemzetközi orvoscsoport működjön ezen a területen, elemezhessék az adatokat, végezhessenek vizsgálatokat, tiszteljük, szeretjük a magyar egészségügyben dolgozókat, tiszteljük, szeretjük a Tudományos Akadémia munkatársait, tiszteljük, szeretjük az ANTS illetékeseit, de ők a magyar állam alkalmazottai. Kiszolgáltatottak azoknak, akik csak egy dolgot tudnak elfogadni ebben a dologban, és az a dolog a siker. Márpedig elő itt van, nem fenyegít teljesen, nem csak sikerről hogy ezt tudomásul kell mindenkinek, az illetékeseknek is. válaszolva a hölgy konkrét kérdésére, a gamma GT szinttel kapcsolatban, itt ugye két adatot kell nézni, az egyik az, hogy a férfiaknál 60 a normál érték, a legmagasabb, nőknél 40, egy férfinál lett ez magasabb, a 60 helyett 137, és három nőnél, az egyik 45, a másik 82, a másik, a harmadik pedig 160 lett a 40 helyett. A másik, amit így szerettem volna még én is mondani a Szilárd mellett, hogy köszönjük szépen a bizalmat, és tényleg biztosak lehetnek abban, hogy én, én nem fogok innen elmenni. Tehát amíg van itt olyan ember, aki el akar innen menni, én itt leszek. És engem megtalálnak, és nem fogjuk önöket cserben hagyni. És köszönjük, hogy ma itt voltak velünk. Esetleg van-e még kérdés vagy hozzászólás? Ez volt a magyar nyelvű hangfelvétel a Vörös Iszap sújtotta a Devecseri Lakossági Fórumról. A hangfelvételt egészben a www.lmv.hu perjel mindenki joga webhelyen lehet letölteni. Hallgassák a jövőben is a Mindenki Joga műsort itt, melyben követ, melyekben követni fogjuk a devecseri történéseket. Thank you for listening to the February 28th, 2011 edition of Mindenki Yoga. You can always find us online at www.lmb.hu slash Mindenki Yoga. And you spell Mindenki, Mindenki Yoga like this, M-I-N-D-E-N-K-I J-O-G-A. You can also find us on Facebook. Just type in Mindenki Yoga, two words. And you can also send us an email. We love email. Mindenki Yoga at mailbox.hu. Talk to you again next week.